Juntzig nuk'asbari qhak'ush Juntzig nuk'asbari qhap'anopal Juntzig nuk'asbari qhach'abal Tikuluhu malek rutil ibech qach'alal Nikara ibech yalanta tik'ases rup'anun rik'aslem kaso japon chiwe jun rutzijonem rikakchikel cholchi parwi riqach'abel riqab'anopal rikakaslem, rojo kakchikela. Hakare chapel rimaya kakchikel panobar. jare jurutzig nuyachihue ricacchiquel cholchi. Fondi malek rutzili huichach alar. Janila nikak abo machiveru marishkope va vekikin chupamre hon katzihonemre. Hakareri ruchapulori mayakach chiquel banopal. Honzihonemri nikap umbabe y kinishru nogel Richinka jantape hantape, nkakusach tarikachapul shab chitana ohkovi. kovi ni kamatiosik chirere huni malikta lutzigrer humano ya ichike, chika nkakashah wabe rikatzik. Rehun ihre kachalal kohun kachibilo abe kikin, kohun kachibirin kaho, hu barikin rumarija yalan yalan yalan di riruna oh, rija rubi Sonia Margarita. Bakamin kaho hu hobarkirja. Dice mm, Rikin Jobá y Tetonchik para Jalajosta Silochip Wilrish Kapuma mabe para Cactiquel Cholchi, Acuchirja tijonik Eki una kenik ktuhna iri Sonia, chiker anori ah, tijonel. Bakami kope kikin kohun tirurama. Hanila ni kak awamach chireru ma nahochka nchom eh, kikin chupamre hon kikre Sonia tabana huni malohutzil. Nabiel, en eh, naya hon ejelonik chiquere cachalal li yetajin yo kikasha chupamre hon ejre choka chave atakuchi chiketinamita tkobi tabana utzil matiosh junrutzil iwech eh, qach'alal eh, tani alapori, rin kak'axaj eh, rena'oj rere eh, in ajxenakoj eh, yalan yikikot eh, gisamej parubiri qach'ab'el eh, riyin kela es xenakoj akuchik ojun Moloch ri'il eh, kik'in eh, Winek, ri rinqaya ruchukari ri qach'ab'el richin keri Poruma eh, maniken taporuma eh, wakamika ak'ayef kuparup anon eh, akwala ak'walama kanta yech'on k'orin ashapo ayefri k'ayef ri yech'on to k'atzinel chin qayar chuka rumari jari jujun samaj niqab'en e, xenakoj eh, tinamit matios chabetijonel chokano noqachweyin chik'o jun oxik e, juna xatok rukotz'ij Ngahotan nqajota nqak'utuj chabe de achke Maka mah kachupam rejón nimalaj samaj richo qa e, achke parubi achke k'otachi nqab'unoj richinta nqa nimirisajlo nojeri na'oj ri utz chupam rijun samaj rixim'en pa nutinamit xenakoj e, e, hariri rub'i rumi ajl'ajaf haririn nqab'ij chire ri pa juna 2014 pa 2015 jun rijun juna xik'ojepa rijun samaj riri eh, Ri jun eh, ri nao jun samaj rinkia chireri ishok kela eh, ni kicha eh, ripa junkan bukih chusheri ni Chin chindi 4 de agosto to hariri eh, jun samah akuchiri yin shi, shinok apo eh, akuchiri ishok eh, ni yarek kalem po ri atzinel chirat ri ishok yatok parihun samahri harat kochiri na naya apo chukha chuka erat nakanu kanu samaj ri ri tikirel na pempang atinamit ruma e kori e eh, eh kiyari chave po ma majuntari naya apoto ikchireri awinak eh, to kochira na ben husamari yin eh, rijunari shin eh, shin ben eh, parubiri ri pa atel shkaya Shkaya jujun tijonik kik'in chiguachibil chihuachib'il parubiri qachapel richin ri yesameh pa qatpel tsij Erijeta eh, k'ota chi kikul kawinak eh, kikotemal po es Heka jub'a riqach'ab'el eh, po k'atzinel chi chiri taq b'ey nikiya po chuqa el ri rirayb'el ki samajela kisamajela jun samaj e shimen eh ma eh, mamar. konojel tariguinaki, eh, kan yatkitope chuka po yini mirchi tokrat kori arai pal parubiri ri ri samahri ki ya chabe mirchi tokni aporuma hari juba jun samah e shimen i yalanka e shikikot ponira erchiri ri stani ri wakami e parisamahri taktinamit Ni tajun na'oj parwi riqatinamit rumak ob'ej man oh tajun di xaxe rik'in be tinamit eh, yeqe tamaj po gini rik'atzinel ja na nab'en jun samaj parubi paruviri parubi ri ri ...dichin utz eh, jun utsulek... Eh, k'aslem nub'en apuri tinamit. Hanila matios xab'ej tijonel que tamanchi k'ij ri samaj Chocata cash olimpe chupan la huchik peraj rejazamaj. Eh, ni majota ni encotuj chave virado no cana chave. Achkeri tzij, bishakuaj dinamita, tinamita texatil rikin joba no kana chave mi mana kaya jun tika et tilama chave chino ka jun ka et sig risha kwajra e chokparvisha si hobi mateo chive kachara no marish ko ave kikin mekaru matash josolimpe ri kachibil sonia ri iskat ri haka stutsi hoch chike achke sig ri shukwaj jala hoch taqtinamit jara yochtolimpe φυρουγιά. Νικικό τροτόλε μπέι. Τα ξέρω του απορρίρα Και πολλά η τσουαρίτα. Ανίλα νουρα γιχτάνε τσάνκα. Μανιά ε, τα κλειστήρε. jaguar. Taya, canria y achiri. Capolaina estipa. Carisca pechera taquil. Cachiquel Cholchi, Comunidad Lingüística Cachiquel. forte. Kimolon que fatirir, que que se de Uruguai. Skinhecho, erchoreta, retamante, chanicha. Skinhecho, erchoreta, retamante, a Si Zihon rikin diru kahor Kanch kohe kamparukus Mahuchik shukam lukta Kanch kohe kamparukus Kanch kohe kamparukus Matías Chivecha Chalar, un marisco nada ve chupam, rejón catijonem. Hakareri ruchapul ri mayaka chikel banobal honse honemri nakabuma be hantape hantape pagachapul ruma que tamang chinkatzinka chironoel qih yochtijón yochtijón chikel chapul toqachibe mima yochtijón tachik junkai parosh ir kayef no uma pochqawich rumari ronojel qih kati qakusaj riqachapul hanila machiveruma ruma discope kikin chupam rejura magre Makamiko Peri Tijonel Sonia kikin ri iskat rija xok rumi ajl'ajaf achel xub'ij rumari bakamin poche, nink'utuj tusi ni ka poche ri xukuaj rjapa jalajoj tinamit taka shkuhe chupam, ri dijo samaj ri tijonel tabanaj ni malo eh, di jalajoj eh, naoj eh, di qaya di Tokroh yojb'e pa pa jujuntaq tinamit ri yin xitzijon pa pa kiwiri di ri nimalej ri hantape jantape ri ruma betamanchi di kachabel jun di ri anopal o b'eyomal o pakak aslem e, eh, copej eh, manijayata aporejkalem riqach'ab'el paqak'aslem maniqokisajta xa xamanqetamajta kan rikak riqak'ojlemal roj ruma toqroj yojch'o toqnq'ax nohel ronojel rik'aslemal rikichin riqatinamit niqetamaj Katinamit, chuqa eh, niqaya kiq'ij Nikayaki, chikb'anob'al jari ri hariri na'oj rixink'uaj pa epa taq tinamit chuka e kori hunchik na ohri shin kwaq pataktinamit qariri ke qalembri kisamaj edistani chukari alapo Rumabe betaman di alapo chiri e eh, nimri ketamap ar e eh, nimri di di ki wakami e rumarik atinel chin ni kaya e di di ruk ih rikik ohlem ristani alapo betaman chuka chik sha roj ri ri xtania lab'ok k'ob'ej ma manqanimaj tachij kitzijri rikate katata, k'op'eysha intz'ukutej ri tijoj ya sach riyojsach pajalajoj taq ri rik'ayebaj richin ri rinok ri ri ruk'aslemal jun xten jun ala jun torumari xinya chuka rutzijol chiroj rishtani chi ni nik'oje paqawi pakawichi ni eh, qejqalem chuka tiqaya kiq'ij ni magwinek winaq eki. ma utsari na ojon tokchikij na hun peraj samajla poyin ningojon nimbajoni kotucha verat la yatikirta na pichke ri ri taka stanilla kikpe ri stanilla en ma chikchke ma betamata chke taka kwalat ni tstani tok ikari eh, chingipun tarejun samahre o mm, yin eh navajota chi quinta juba chuacapir cota mm, eh, junta chicken tel la pochuche eh, de atinamiter chinta canta paquitzir no cuaj el rina ojo kikir kaunak Matios ja chupambre jun samajre ...e eh, achel shim irian chico e ri ri junim na oj parui tokun kiyare y shock, po e tokrat yakuje pare samaj rat kochi na chi nana chinim akij ruma ekopej diwinej makantakerin kin kitz'et perehun samah, torat k'ochi na naya apo rej qalem rumar rumar ishok, k'ari nab'en apori samaj samah paruvirejun eh, rerek ik ayeval sin xink'ulwachij po k'ochi en samah, a akuchi yin shasheri din en kan di chukana samaj shasheri din o k'ojun chuqana'oj xinyachin riq'atb'el tzij toqxik'ojepa ri pari ri shim ichi resamagre en nunimirizaj reskalembri ishok shashe k'atzinelta chi chiman xaxeta chik na ndi rinakamuluj jun jun buj ninkiyape chaver k'ochin k'ojepa ajolom makanta keri, ruma riyen xiya akuchita e ri rikat taq nikip'enta jujuntaq samah akuchi ni ri ri rina'oj riri man xaxeta niqab'ij tori ri ...rikamoltak b'ej rik'in jub'aj makanta kisolon ronojel ri rina'oj parwi riqab'anob'al makanta xkisamajij oh rere ...tori yinu una'oj chike e ch'utaq ...e... ni ni ni ni... ...ni parejun samahre re manini mestachi dish k'ij ri ri iwetamapaal ni iri ni niwajo то ти типана пурери ди самах и ти чохи хри кочина чохи рума хакери ди ман шашета ная ави рума копе шанки каса хаки ман кирита ман уста то кочина чохи хри наце чи кочи пару беял ни пан то рума ди хари ни бирин чи куеко халог тикре ни капе ни чин кан ни какасле махри кап ано пал уц рума копе ша ман кирита шаше чох рума кохунштен ди чин ди рукоцхалтинамит шаше cherink'atsin chiqe manaj xaxe niqajoj chinqab'en jujun taqasamaj chinkak'axaj ri ri chinkak'aslemaj ih ruma man xaxe tak'o chin koje kampa pa jumbuj matios Hanila Matios Chavetti Jonel Lange Jeberi na Ogre Amo Pechkere, Jun Ijre. Hanila Yoskikota, Vikin Ruma, Ketaman, abetama Abetamapel. Choca Cachalar, Tibanajo ni util Mirish, Usnitzutro, Nogel, Ri Samagre. Cantilla por uqij y cachapuri cabanabala chel no big di catijonel di soniacian di shkat cochin capunch kama shetan capij incharja. Eh, Matios rumari jun Naohri, Choca, Bacami, bakami eh, ishkapoyo haporish Dichin kakasha apo hun kait kakohom kichkari hun kait rutsihol Tejosolimpe, di tijonel soniacian stutihoj bachije achiketa ruray valerja eh, Bacami parukaslim Matios chive jaresh kosolimpe. Cacing rahaf rukas leng Riti syok rahaf karihai Niki beng kiti kong kahunang Ceki kotrik ingki kasleng Katampe kocir, katampe paruts, katampe wiki. Katante kochir, katante paruch, katante wiki. Kachikel cholchi. Comunidad Lingüística y Kakriachini e pasama. Ritishok. Nikanah kampajay. Nariak arurwahirachbih. kanyeeteen qaslee katampe kotsih katampe paruts katampe wiki ka katampe kotxir, katampe paruz, katampe wikin. Nikitik kari anajer, nikitik kari kakajer, nikitik kari kiras guach, nikitik kari sakijer. Makamichal Katamán Kojik Ingrid Ishkat. ritijonel Ishkat. Sonia Sian. Y al ángel ver una ojri tijonel. En capello está un chiquihuabe. Y ni majotachi. Ni oxijonta más I, ki Kij. Kij de tamán. Bakamilla rukaslem, yoxijon jubá chirishoki, vi. Rukas lemro más cacatamán. Chirichoqui. Nim que calem. Irichoqui. Catamán chirje. Yetiquin gipun jala eh, Machacheta kipun kore litataaj, eh, likachjil, o mm, core hasta kishpar. y kik'ij ...de... ri ixoqib' ...kata chi pamaya na makitari roma Hantape, Hantape, eh, i achin shok hantape kiri hantape k'o kiq'ij e k'ore eh, napon jun itzel na oj pakajolom k'ore ma'us tanqab'an apo ka rech k'ochin eh, nim nim les calema ve chuch la cater guachulef lo maren cajón que tu cheri son y hacían tijoner eh, samaj na ojo tapa virat richenta la que chiquel chulchino sol tapón un tapón chocat eh, bicotajón samajri na ijrat jataren ni ni un apoyin chuacapij o likin joba cochica bikin chache ikal ikal eh, en apungapo lumari kamatioshik chavero ma tqa eh, riatzij katamanchi eh, taqa rat yatzijón k'ij winaqirin kanaj kan pakijolom ruma jeb'ej jeb'ej riatzijonem Matiosh Matiosh ja eh, parubiri tiraib'el k'ari parubiri qach'ab'el k'o ...o... k'ij ri ni xaxe k'atzinel chiroj eh, kan po eh, achikeri ripa pa pajun eh, ka'i oshihuna po chin han katsu eh, yoktikir niqaq'i Tori yink'a eh, parubiri ri rinurayp'al Eh, nutzetonpe kikin e, eh, rikawinak, kori rika kan gechona, rikin kikotema, rikati kamama, rikate katata, eh, rikwakamik ari ala osh, tani, e, rike jupa rikikulun perik luma e, rike kakashak po makantari riechonchik, po kitihokki, patak tihobel, mm, kiyari tihonik chike, po ej yalan eh, Japi hache ripakaxlan tradicional xaxe titz'ib'aj eh, juk'almul o eh, k'ijmul titz'ib'aj juntzij ijarin kanej kampan ijolom tokeri rup'eyar petenek riqach'ab'el Wakami tijob'el po riyin eh, kik'in chakachi guachipil pat eh, xenakoj mit chiri eh, kapano jun jun samach eh, paka'i kanjuna kik'in Akualari o k'o eh, kihunak a kabuku rihek a eskatzukik in achike karupeya linketama kapo achike kiraipa lo achike ri kinohih e, paruiri kachbel rikeri kihunash tosh katsukri samaj eh, kikireje y rije kainki te'ej tata'aj yekikot xkik'uaj riak'uala patijonik riak'uala xkak'axaj eh, ritzij k'in p'ix k'in ...shkikot ri ritzij eh, ir... rijunab'ir eng ka'i molaj ...chuka yalan yekikot k'o jun tiak'ual o chanin, shkohe paru xk'oje parujolom ronojel toyinib'ij jun Ni malek samahrik atzinel nikab enta pakak txikel txolchi, Rumabe betaman txik o jalajo samak, o koriz ri tijoni kikin ni ko kikin tijonela, kori ju, julei txik bo jini bitxik atzinel, nikatzuk pehun samak kikin la, ah, la la ko e, oshi kahi kikuna ruma harige e, chanin ni kikurri na oh ni kiihri tih mana kriri ri kai kai kikush ni ruma e, mana ni ta kaiin kikish ori manin wahota shaharoh kop ehri ni mag guine e, kapi hapola man man unstana weta magri kinhuba toyini ichi junta ni manesa man katsu gapchua pakakchikel chochi junta samak kin koorta q'alaj rumaja rije rik'atzinechin kaya purihun samaj kik'in chuqa ri rite'ej tata'aj wija ruma que chuqa eri k'ob'ej ri Dije ni kipis chiwakamin coge un to kakut en kayari na oh chique chique chon chiqueri acualato acona aconari acual eh eh, royop engri y shock beja to hariri katsinel ni irin ko kokihri samayo eh, rin kajoni kapen poyini ichiri jun eh, junta ri ri ri ri raipel di chinkeri e qa qaxim e e apo ri qasamaj pajun di verja ri chinkeri nib'in apo jub'ari qach'ab'el chinkeri mank'ayef ta toqya xenimer ayef k'ajar yan qak'ut ri qach'ab'el chikep verja to yin nib'ij jun samaj ri chu qajalajoj taq ri sik'ibuj ri yin pa aslengua wakami jini ben jujun ta nuwuj pa qach'ab'el verja betaman chi ma o ek'o parubi ri di ri sik akuchi na achkeru ut oharit kut ko jari tajinin peja yinji kikot eh, kik'in riqawinaq toqnirijen ketamaj rumani tz'echi chirijechu qa rik'in jub'a maxketamaj tapakochoch o rik'in jub'a patijop'el maxetikir to wakamika e yin yikikot rumari k'o risamaj oh rina'oj y ikchu katit riqatit qamamaj rije k'o chiyoqsijon kik'in ruma k'ij na'oj k'o kik'ireje k'o b'ej roj chikchike tachikchikechu i rije y k'o k'ij ritzij riroj mankantanqab'ij chik y k'atzinel Hakorkang, to yin yin eh, chibe yin eh, chindi Kachibir, eh, rumano ya Irchuer, chue richin yitzijon y yikikot erikin eh, rik'in jup'aj Yoktikir, eh, Yoktihonchik, Hantape, Parubiri, chik jantape parubiri, o runimirisashik ri matios chibe Janila Matios Chávez Sonia, Hanila Matios Yokikota, Vikinka, Kitzig Roma, Heller y na, eh, pa parubiri kachabuil de kapanobal Janela Matías Chiveris kachalano machis coge kikin chupam rejona magre mabech anin chanin nikori ramag lumari kamatios eh, chive choka kakutu y el chin chapen cantijuba eh, yin humuli chapen kan chive kachalar yishkoyobe hunchik junchik chupam rejonta magre. choca chupam rejora magre chik. Mateo Kachibe, eh, yikikoti wikin jantape tiare kalem riqach'ab'erpan ik'aslem y Nikakuch Nika, eh, babe pa talutzij eh, iwi eh, y yoqtzijoyan chunq'ij Mateo Chibe. Toqnuik hak'ux juntzij kan nik'asepan ak'aslem rinaoj. Babenitane ritzijonem ruch'ab'ej rimaya kakchikel p'anob'al richindi kakchikel cholchin. Niqarayb'ej chixkanejtaken jun aslem. taqnaoj pan ik'aslem. Janila niqak'awamaj chiwi rumashoj iwak'axaj chupamre jun ramaj ri'. Qach'alal eh jun eh, rik'in jun chik qatzijonem.